E, čovjek je 80% e, ratni vojni invalid, e, da li je halal ubiti ili biti ubijen ako nemaš krov nad glavom, a tagut me izgoni iz stana i moju porucu. Kako kuransko-hadijski tekstovi pojašnjavaju, odnosno kakav odgovor daju za ovakve ove konfliktne situacije u situaciji, recimo, u kakvim žive određeni ratni vojni invalidi koji su izgubili sve? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, porod porodica Mahmisna poznata i znamo slučaj koji već možda i 4-5 godina je prisutan u kantonu Zenice gdje upravo porodica invalida biva znači, prisilno prisiljavana da napusti zgradu u kojoj žive. Zato pozivam ovim <clears throat> znači, putem i ovim pitanjem koje je upravo direktno upućeno u studio sve one koji su odgovorni sprem tih i takvih koji su u vrijeme borbe bili ti koji su svoje živote založili da bi upravo danas mogao čovjek biti slobodan i živjeti na ovim prostorima, da ti i takvi zaslužuju pažnju i da svi oni koji su postavljeni, imaju određenu vid odgovornosti sprem takvih ljudi, doći će stvoritelju Subhanahu wa ta'ala i za svaki zulum i nepravdu učinjenu, znači prema njima, snosi će odgovornost. Jer upravo on ovakvim pitanjem stavlja se u poziciju da bi, znači njegov život ponovo morao biti žrtvovan da bi njegova porodica imala znači krov nad glavom. Stoga pozivamo sve odgovorne i molim Allah subhanahu ta'ala ovom prilikom da olakša svakom vjerniku i vjernici svakom onome koji je na pravom putu, da mu dadne izlaz na ovome svijetu kako je najbolje, a onaj ko se čvrsto ومن يتوكل على الله فهو حسبه ko se čvrsto osloni na Allah subhanahu wa ta'ala jalla šenu će mu dati izlaz ali upravo ovo dokazuje koliko u društvu živimo sa onima koji ne znaju vredovati ono što je dobro i ono što treba biti osobina svakog čovjeka da štiti znači onom kome se nepravda čini, nego naprotiv često se dogodi da onom kome se najviše nepravda čini bude zaboravljen kao da nikada nije bio tu. Ali zato ćemo doći na sudnji dan kada će čovjek upravo od vrha i do konca države svako snositi odgovornost za svoje znači mjesto koje mu pripadalo društvu ako je taj emanet pronevjerio zato pozivamo svakoga onoga ko zna ovaj slučaj da Allah radi učini ono što je njegovoj mogućnosti da ovakva porodica upravo ne bude isterana na ulicu i ponižena nakon borbe i invalida koji je upravo 100% invalidi